الله جل في علاه لقد فاز المتقون عباد الله ان من اعظم الخساره ان يمر على الانسان مواسم الخيرات فلا يغتنمها وان المسلم العاقل اللبيب هو ذاك الذي يستعمل ويستفيد من انفاسه بالقرب من الله جل وعلا دغو زانغو كاتكا ايمان بعدا كمحمدي الله تبارك وتعالى نكمتكيا رحمه نا اماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني كذلك نيوسي نفسي يانغو كمشا الله سبحانه وتعالى عنواني يا خطبه يا ليو اغتنموا مواسم الخيرات بالقرب من الله yapatieni faida masiku mazuri yanayokuja ipatieni faida misimu ya kheri kukurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman hakika miongoni mwa hasara zilizokuwa kubwa kwa mtu ni kupitwa na misimu ya kheri ikawa hakunufaika nayo yakaingia masiku ya kheri mpaka yakaondoka ikawa mtu hajayapatia faida innaha la min a'zamil khasara hakika inakuwa ni hasara iliyokuwa kubwa sana ndugu zangu katika iman lakini muislam mu'min mwenye kujitambua ni yule ambaye anaitumia vizuri pumzi yake akitambua ya kwamba pumzi ni rasilimali ni fursa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini itakuja kuchukuliwa kwa hiyo akaipatia faida rasilimali hii ya pumzi ikamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayuqbila ala Allah akamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala wayukthira min at-ta'at akakithirisha mambo mbalimbali ya taa yatakayomnufaisha katika maisha baada ya maisha ya hapa duniani ayuhal muslimuna ibadallah innal aqil لا ينتظر دخول رمضان ليقرأ القرآن ولا ينتظر رمضان ليقبل على الصلاة ولا ينتظر رمضان ليقبل على الصدقات وبقية الخيرات والعبادات مسلم wenye kujitambua hangojei kuingia mwezi wa Ramadhani eti ndiyo arudi katika ibada ya sala hangojei kuingia Ramadhani ndiyo akielekea kitabu cha Allah Qur'ani kuisoma lakini hangojei kuingia kwa Ramadhani eti ndiyo aingie katika kundi la wale wenye kutoa sadaka na mambo mbalimbali ya kheri na zile faradhi alizotufaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini liannaka la tadri hal tudriku ramadhana au la haujui unaweza uidiriki Ramadhan lakini vile vile waweza usiwafikishwe kuidiriki Ramadhan ndugu zangu katika iman wa inna min fadlillahi alaina na hakika miongoni mwa fadla na rehma za Allah kwetu sisi watu wa umma huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala jaala lana mawasima Allah ametuwekea fursa ametupa misimu iliyokuwa ya kheri inayotukurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala hatta yabqa almu'minu daiman ala silatin bi rabbihi jalla wa ala lengo la misimu hii imfanye mu'mini daima awe na mawasiliano ya karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni neema na ni rehma kubwa kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani lakini vile vile yatakiwa muislam ajue na atambue ya kwamba miongoni mwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni pale ambapo Allah tabaraka wa ta'ala amezifanya ibada ni tofauti tofauti lam yaj'alil ibadati ala namatin wahid lau kama ibada zingelikuwa katika namna moja nafsi zingechoka lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake nawwa al ibadati amezifanya ibada ni aina tofauti tofauti ili nafsi zisichoke lakini vile vile ibada hizi kwa kutofautiana pia zinatofautiana malipo na ujira wake kwa Allah jalla waala ndugu zangu katika imani tazama ibada ya sala amejalia Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya sala ni ibada ambayo tunaishi nayo maisha yetu yote tangu pale mwanadamu anapobaligh anaanza kukalifishwa na ibada hii mpaka pumzi yake ya mwisho lakini Allah jalla waala ibada hii ambayo tunaishi nayo katika maisha yetu yote akaiwekea fadhila zilizokuwa kubwa kwanza akaijalia ibada ya sala hiya imadu hadha din ndiyo muhimili wa dini hii ndiyo utiwa mgongo wa dini hii kwa ndugu zangu katika imani wale ambao hawaswali au wanasali kwa utaratibu wanaotaka wao watambue kwamba wamevunja muhimili mkubwa katika muhimili wa dini yetu tukufu ya Uislamu lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika faida za ibada hii ya sala tuhadhibu nafsa wa tutahhiru alqalb akaifanya ni ibada ambayo inazilea nafsi ibada ya sala ndugu zangu inalea nafsi ya mwenye kuswali lakini inatakasa nyoyo zetu lakini vile vile tahulu baina al-insani wa baina maasiyati Allah ibada ya sala katika malengo yake imzuie na iwe ni kinga ya mtu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndio akasema Allah tabaraka wa ta'ala wa, ta wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar simamisha sala kwa sababu sala inamzuia mtu na maovu na machafu haya ndiyo malengo ya swala ndugu zangu katika imani lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika ibada alizotufaradhishia ibada ya saum ibada ya saum akaifanya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ambayo ayamuhu maadudat masiku yake ni machache yenye kuhesabiwa ili nafsi isichoke uweze kuitekeleza uchume na ujikurubishe kwa Allah lakini katika namna ambayo nafsi yako haichoki unafanya ibada hali ya kuwa nafsi inapata ladha unafanya ibada unajikurubisha kwa Allah nafsi inapata utulivu akajalia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya saum ina fadhila nyingi miongoni mwa fadhila zake ni ibada ambayo yazidul mu'mina taqwa inamuongezea mu'mini ucha Mungu kama alivyoeleza Allah tabaraka wa taala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah amelibainisha lengo la saum inatuzidishia ucha Mungu lakini vile vile katika faida za saum ambazo yatakiwa Muislamu azijue ibada ya saum ni ibada ambayo inapandikiza katika nafsi ya mumini muraqabata Allah jalla wa ala inamlea mwenye kufunga katika tabia ya kuwa na raqaba dhatia anajichunga yeye kabla ya kuchungwa na yoyote ndio maana ikawa ibada ya somo ndugu zangu ndiyo ibada pekee ambayo haina ria anaweza mtu kuswali kwa lengo la ria anaweza mtu kutoa sadaka kwa lengo la ria anaweza mtu kufanya jambo lingine katika ibada kwa lengo la ria lakini ibada ya saum ni ibada ambayo haina riaa ndani yake fasaimuna mukhlisuna lillah wale wenye kufunga wanafanya ibada ambayo imejaa ikhlas na ndiyo Allah tabaraka wa taala katika hadithi alqudsi akasema as li wa ana ajzi bih funga ni yangu na mimi ndiyo mlipaji wa funga ndugu zangu katika imani vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzitofautisha ibada akatuwekea ibada ya zaka ibada hii ya zaka malengo yake inaitakasa nafsi ya mwenye kutoa lakini vile vile inaitakasa mali yake mwenye kutoa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika faida anazozipata mwenye kutoa zaka zaka inaitakasa nafsi yake kutokana na tabia mbili mbaya tabia ya choyo tabia ya kuwa na choyo lakini vile vile zaka inaitakasa nafsi ya mtoaji na tabia ya ubakhili pale ambapo unaitoa mali yako ambayo umeivujia jasho unampa wakati mwingine mtu hauna mahusiano naye kwa namna yoyote ile lakini unampa ukitekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala ile choyo inaondoka katika nafsi lakini miongoni mwa faida zinazopatikana katika jamii mapenzi yanaenea hasadi zinapungua kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani wa hali zilizokuwa ngumu pale katika jamii watu wanapokuwa wakitoa zaka yanapatikana mapenzi baina ya wale wenye nacho na wasiokuwa nacho lakini kama zaka hazitolewi na sadaka hazitolewi jamii hii inakuwa ni jamii ya matabaka ndugu zangu katika imani akajalia vile vile Allah tabaraka wa taala ibada ya hija na ibada hii ni ibada ambayo ni badaniyatun maliya inahusisha mwili lakini ni ibada vile vile ya kimali lengo la ibada hii ndugu zangu katika iman iweze kumjalia mtu awe tayari kutoa mali yake kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo mtu anaiandaa safari wakati mwingine ni safari hana maslahi yoyote ya kidunia bali anatoa mali yake iliyokuwa nyingi anaacha shughuli zake anavumilia dhiki za safari na tabu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani kama hivyo Allah jalla wa ala amejalia ibada hizi zimekuwa tofauti tofauti fahia bimathabati mahattatin ukizitazama faradhi hizi tulizozitaja na nyingine mfano wake ni mfano wa vituo ambazo Allah ametuwekea katika maisha yetu lengo linatazawada minattaa linatazawada minataqwa wal iman vituo hivi vituongezee na vitujenge vitupe takwa na iman nataqallabu baina hadhihi alibadat tunatoka katika ibada hizi mara katika sala mara katika saumu mara katika zaka mara katika haji na ibada mbalimbali mbali nyingine ili ibada hizi kwa utofauti wake zikufanye wewe daima una nashati katika ibada zikufanye wewe daima una mahusiano na uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani kwa hiyo mwenye kuswali anaposimama katika ibada ya sala yunaji rabbahu tabaraka wa ta'ala bilquran anazungumza na Allah tabaraka wa taala ndio maana swala silatun baina al-abdi wa rabbih ni kiunganishi baina ya mja na Mola wake ukisimama katika swala unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya saum unailea nafsi yako kuwa na subira unakuwa na subira ya kuviacha vitu ambavyo Allah amekuhalalishia hii ikujenge katika kuyaendea yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala uweze kuyacha Unapokuwa vile vile katika ibada ya zaka unaitakasa nafsi yako kadhalika unaitakasa mali yako wa hakadha katika ibada nyingine ndugu zangu katika imani kwa sababu hii ndiyo maana Muislam mwenye iman inapoingia misimu ya kheri anakuwa na shauku ya kuingia katika misimu hii lakini anakuwa na azma anakuwa na malengo ya kunufaika na misimu kama hii ambayo ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman ewe ndugu yangu katika iman weka azma ya kunufaika na masiku ya kheri yanayokuja mbele yetu ya kujiongezea katika mizani ya matendo yako yaliyokuwa mema lakini ndugu zangu katika imani tutumie fursa tulizonazo itumie fursa ya kwamba Allah jalla wa ala bado amekupa nguvu zitumie nguvu hizi kwa faida ya kipindi ambacho kitafika nguvu haipo na haya ni mambo ni mushahad itumie fursa ya wakati aliyokupa Allah jalla wa ala kwa faida ya muda ambao utakuja hauna faragha tena lakini vile vile itumie fursa wakati ambapo Allah jalla wa ala amekupa mali kwa kipindi kinachokuja mbele ambapo yawezekana ukawa hauna mali lakini vile vile kitumie kipindi ambacho Allah amekupa siha amekupa nguvu kwa faida ya wakati ambao utakuja nguvu hazipo tena na haya mambo ameyataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith igtanim khamsan qabla khamsin nufaika na mambo matano kabla ya matano mengine akataja uhai nufaika nao kabla mauti hajafika akataja afya nufaika nayo kabla hujafikwa na maradhi akataja faragha nufaika nayo kabla haujashughulishwa akataja mali nufaika nayo kabla ufakiri haujaja na haya ni mambo ambayo ndugu zangu katika imani yanabadilika na ndugu zangu katika iman nafsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyoziumba nafsi kama haukuishughulisha katika taa itakushughulisha katika maasi استغفروا ربكم انه kana ghafara الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه عباد الله ndugu zangu katika imani hakika muislamu mwenye imani yake yanshatu indama tadkhulu mawasimu taa anachangamka anakuwa na ari na mori wakati misimu ya taa inapoingia na anafurahi hali ya kutaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala na fursa ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemwekea mbele yake ndugu zangu katika imani na miongoni mwa furaha zilizokuwa ni furaha za halali na ndiyo furaha anazotakiwa kuwa nazo mu'min ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anampa fursa ya kutumia fadla na rehma zake Allah tabaraka wa taala alizompa anasema Allah tabaraka wa taala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu muislam anakuwa ni mwenye kufurahia fadla za Allah muislam anakuwa ni mwenye kufurahia rehma za Allah na hakika wallahi miongoni mwa rehma kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kudiriki masiku matukufu ambayo yako mbele yetu kwa hiyo tuwe ni wenye kujibashiria kheri lakini tuwe ni wenye kumuomba Allah tabaraka wa taala atujalie ni wenye kuyadiriki masiku kama haya lakini tunayadiriki vipi masiku kama haya tuyadiriki masiku haya kwa kutubia tauba za kweli kwa kujivua kutoka katika maasi ambayo tumeyafanya ndani ya miezi kumi na moja tauba zianze hivi sasa mwezi wa ramadhani ukiingia utukute tuko sawasawa utukute tumeshachukua kasi katika sala za fardhi na za sunna na kujikurubisha kwa Allah Ramadhani ikiingia itukute tumeshashika kasi katika kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ikiingia itukute nafsi zimekwisha lainika katika sadaka, katika kutoa na kuwasaidia watu mbalimbali mbali wenye matatizo. Hapa ndipo Ramadhani ikiingia tutaweza kuondoka nayo na kunufaika nayo. Ndugu zangu katika imani nafsi kama tulivyotanguliza usipoishughulisha katika taa itakushughulisha katika maasi kwa hiyo nafsi yataka ishughulishwe nafsi yataka ilazimishwe katika yale ambayo ni kwa faida yake lakini kawaida nafsi tuhibbu da'ata warraha.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 علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله